punt 7. 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en la redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba Esports 97 nit, on estem fent la pregunta en el dia d'avui. Eh, tens ganes de tornar a veure l'equip en Mestalla després de la golejada en Vigo i l'espera de la parada de la Lliga? Repetisc, arroba Esports 97 ni La pregunta, tens ganes de tornar a veure l'equip en Mestalla després de la golejada en Vigo i l'espera de la parada de la Lliga? Amb tot això, la realitat és que conforme va acostant-se el eh, dissabte, estem ja a dijous, és evident que n'hi ha més ganes de futbol. Avui, quantes companys, avui, quan, per exemple, Salva Fogado este matí des de Paterna ens avançava i després de seguida ara hem posat en el Twitter del programa l'alineació amb la qual ha aprovat eh, Nuno per a enfrontar-se diumenge a la Unió Deportiva l'Espanya Palmas eh, s'han adonat que sí, que torna a la Lliga, que va tornar a rodar la pilota, que va tornar el campionat espanyol i que eh, això ens posa, vull dir, el fet de tornar a parlar de futbol és una evidència que jo crec que eh, després de 15 dies sense Lliga en primera divisió i amb tot el que ha passat a més que ha acabat afectat en el món del futbol, a la gent li fa ganes. La gent li fa ganes de tornar a pensar en rodar la pilota, en gols, en debats, en si l'equip juga millor o pitjor que són coses que després eh, tindran debats més o menys encesos, però que la realitat és que quan torna a la Lliga la cosa se veu d'una diferent manera. Per cert, eh, parlant de tornar la Lliga, eh, encara, a dia d'avui, ja estem a 19 de novembre, el, la Lliga de Futbol Professional no ha avançat de manera definitiva els horaris de la famosa jornada del 30 i el 31 de desembre. Eh, jo primer no sé què, no sé què espera teves imagina que Super Javi, que és el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, Super Javi ja sap què va fer en cap d'any, amb qui va passar i què va fer aquest dia. Eh, hi ha alguns que treballem i que per la seva culpa, perquè ell va ser qui va reconèixer en primera persona que era ell qui posava els horaris del futbol, eh, per culpa d'ell encara alguns no sabem què fer, ni com quedar, ni, ni quina marxa tindre aquest dia. Eh, perquè en principi tot apunta que aquest València-Vilareal, eh, Vilareal-València, el Madrigal serà a les 4 de la vesprada però està el conflicte de l'estadi de Vallecas on tenen que muntar tota la parafernàlia de la Sant Silvestre i per molt que eh, Super Javi eh, diga que hi ha temps no hi ha temps material d'acabar un partit de primera divisió i desmuntar eh, tot el que és la parafernàlia d'un partit de Lliga per a muntar tot eh, el eh, dispositiu de la Sant Silvestre Vallecana. És un desgavell, ho mires com ho mires. És una volta més o una jugada més de, de Super Javi, del president de la Lliga de Futbol Professional, que a més està fent córrer i s'ha corrent d'opinió, està fent, deixant caure allà on li volen escoltar allò de els periodistes tota la vida elogiant el Boxing Day d'Anglaterra i ara que se juga així en Nadals, eh, pues resulta que eh, se queixen. Miren, comparar el Boxing Day anglès amb això és comparar un tanga de Victoria's Secret en perdó de l'expressió que és molt malsonant amb una compesa usada, només perquè les dos van a la mateixa zona. Miren, no té res a veure. El Boxing Day són dies festius on la família està unida i se li vol acostar més al futbol. I és la realitat del Boxing Day. La realitat de la jornada en 30 i 31, que en Anglaterra no n'hi ha mai jornada ni ses dates, és que Tebas va intentar, o va creure's, com sempre, per damunt de la llei, va proposar un calendari que després el CSD va tombar, que després hi havia una jornada que com no tenien on ubicar-la perquè este senyor no vol dimecres, perquè resulta que els dimecres no afavorís la tele, que és el que vol, la ficaven al final de la Lliga, se queixa del Bosque perquè li restava una setmana de preparació a la selecció espanyola, i perquè eh, a hores d'ara, com no tenien on ficar-la, s'inventaren el 30 i el 31. Miren, no té res a veure el Boxing Day amb la xapuza, amb la eterna xapuza de la Lliga de Futbol Professional. No té absolutament res a veure. La realitat és que malgrat els dirigents, que era una frase del gran José María García, eh, con el fútbol no pueden ni los dirigentes. Pues ni tan sols Tebas està podent amb el futbol i amb les ganes de futbol i amb les ganes de voler, per exemple, altra volta rodar la pilota per les aficionades del València en Mestalla davant les Palmes, per exemple o per les aficionades del Llevant el eh, diumenge davant l'Esporting de Gijón en l'estadi del Molinón és la grandea del futbol i la misèria dels seus dirigents que no oblidem que si Tebas està on està és perquè els clubs volen que estiga ahí a la fila lliga dels dirigents que se mereix no els aficionats que estan molt per damunt dels seus dirigents. 11 i 36, l'actualitat del dia, com sempre, la plasmem en 5 fotos. Nuno a l'11. Com és habitual, l'entrenador del València ha aprovat 48 hores abans amb l'11 que posarà enfront de les Palmes dissabte a Mestalla. Orban dins, Gallà fora, sembla la novetat més cridanera de la prova en el dia d'avui. A més, Barragán s'ha lesionat amb la qual cosa Cancelo tornarà a lateral dreta amb Fegulí per davant. Conscienciats, l'equip sap que davant el complicat tram que s'aveina en la Lliga han d'amarrar punts com els del dissabte, tal i com recorda el gallec Santi Mina eh, muy concienciados de que tenemos que conseguir estos tres puntos eh, para seguir ahí arriba peleando por puestos europeos y, y, y bueno, eh, ya te digo, hay que luchar por, por cada balón y, y con nuestra afición que, que seguro que nos estará apoyando. Recupera efectius, Rubi recupera futbolistes per al partit de diumenge de Llevant a Gijón. L'entrenador sap que serà un encontre igualat perquè els dos preparadors es coneixen molt. Nos conocemos muchísimo, eh, tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros. Eh, nuestra forma de trabajar el staff técnico del Sporting pues nos conoce y sabe eh, qué es lo que nos gusta y cómo trabajamos el balón parado y nosotros también sabemos todo lo de ellos. Més récords valencia básquet también de su triomfs, va bastar números importantes para als jugadores ahí Rafa Martínez arriba al 100 partits en Eurocup. Les 11 30 38, repetimos y recordamos la pregunta en el día de per al Twitter. Tens ganes de tornar a veure l'equip en Mestalla després de la golejada a Vigo i l'espera de la parada de la Lliga? 11 i 38, arroba esports 97 en el nostre Twitter. Nosaltres fem els esports en valenciana, així la 97.7 ràdio, fins a la una de la matinada en esports 97 cèndites. La milloria a prova en la 97.7 Ràdio. Dissabte, el València posa a prova la milloria exhibida amb la golejada a Vigo fa 15 dies. A les 10 de la nit, des de Mestalla, València-Las Palmas. Viu el millor futbol a la ràdio i en valencià, sense filtres ni edulcorants, en la veu de Manolo Montal i Salva Folgado. Nosaltres arranquem a les 9 en Esports 97 el partit amb el València Club de Futbol Las Palmas. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Col·laboren Pro Ocasión, Taxco, Redford de València, Fotopro, Toyota València i Teletaxi. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la Juega con responsabilidad. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Blas. Estoy dormido, Epi. Ya, pero es que este viernes 20 de noviembre los de Ford van a hacer su día sin IVA. ¿Mm? No pagas IVA ni al comprar un coche ni en las operaciones de taller, Blas. Muy bien, hasta mañana, Epi. Lo llaman el Blue Friday de Ford y no van a cerrar a mediodía porque es su día sin IVA. Rima y todo, Blas. Parece como si trabajases en Ford, Epi. No, porque ellos son azules y yo naranja, Blas. Condiciones en Ford.es. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, Masanasa. O consulta nuestro amplio stock en nuestra web, 3 www.proaocasión.com. Proaocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teu Meua Ràdio. 11 de la nit i 42 minuts. N'hi ha ganes de futbol, és indiscutible. Hi ha ganes de lliga, és evident quan els eh, companys passats a Patera, en este cas eh, i per la nostra banda, per Respost 97 i la 97.7 Ràdio s'ha Folgado ja començava a transmetre-nos el que eh, estava provant Nuno, lògicament de seguida hem anat a vore l'11 eh, això és perquè n'hi ha ganes de futbol, que després de eh, tot i que no està siguent un bon any del València en el que duguem fins ara eh, però eh, quan hi ha la possibilitat de que torna a rodar la pilota, de que la Lliga torna a més talla després de la golejada en Vigo, després de la parada de la Lliga eh, hi ha ganes de tornar a vore l'equip ja i ganes de tornar a eh, sentir el futbol que és el que té esport, que eh, acaba enxissant-nos per molt que eh, no sigui un bon any, per molt que les circumstàncies pues, són les que són en les últimes eh, setmanes, etc etc. Així que eh, el que ha estat és el que millor més pot informar. Sama Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Ja ha aprovat Nuno 11 per a la Lliga. Sí. Per a les Palmes. Sí, esperàvem una aprovatura seriosa en el matí d'avui a les instal·lacions de, de Paterna uh -huh. i mhm. al final, Manolo, Nuno, en aquest sentit, no ens ha decebut, tenint en compte que demà divendres, pues, lo que treballaran uno, com més costum en ell, pues, bàsicament seran les accions a, a pilota parada. Així que avui, Manolo, provatura sèria de Nuno a les instal·lacions de, de Paterna, porta tancada, amb peto blau l'equip que serà titular este cap de setmana dissabte a les 10 a Mestalla davant les Palmes i amb samarreta taronja, l'habitual, la de treballar en esta temporada, la resta de futbolistes que estaran en banqueta o que quedaran fora de convocatòria. Lo que hem vist, Manolo, pues és un 11 integrat per Jaume en eh, porteria, per Jou Cancelo en banda dreta en defensa, per Lucas Orbán en banda esquerra, i ara de seguida pues, eh, expliquem esta situació, amb eh, Abdenur i Mustafi com a parella de centrals, a partir d'ahir Javi Fuego en el mig del camp, acompanyat per eh, Parejo i per André Gómez, en atac, per la dreta Fegulí, per l'esquerra Piatí, i com a cap davanter, eh, o davanter centre, estarà Paco Alcácer. Canvia la defensa, pues, no sé si radicalment, però tota respecte, excepte Mustafi, canvia lateral dreta, perquè no està Barragán, torna Cancelo, canvia la banda esquerra, no està Gallà, està Orban, no està Bezo, està Audenur, és a dir, que canvia tota la defensa en uno per diferents circumstàncies. Manolo, avui Barragán s'ha retirat, tenia molèsties al llarg de l'última setmana i mitja, en isquios camadreta, ara estava en la gàbia, Avui el primer tram de l'entrenament el feia, encara que ja formava part de l'equip eh, suplent, però no ha pogut finalitzar la sessió preparatòria en la resta del grup. De seguida s'ha retirat al cor de la ciutat esportiva de Paterra, edifici principal, i per tant Barragán no va ser de la partida, va jugar Cancelo. Me parles de Mustafi, què se conta en Paterra? Com està anímicament després de tot el que ha viscut? Jo avui l'he vist eh, millor anímicament, eh, bueno, en aquests primers 15 minuts de, de porta oberta uh -huh. que tenim... Ja feia cara, no? Dret en mitjà de comunicació, feia una altra cara respecte a la cara que va fer fa un parell de dies quan va aterrar després de patir el que va patir a l'estadi de, de France, al barri de, de saint Denis. Però bueno, avui Manolo mm, la gent pre li preguntava, se li acostava i és habitual que encara que de aquestes coses no li agraden, perquè de fet ja ha donat eh, indicacions al club de que no accepten cap tipus d'entrevista, de, entrevista. entrevista, de normal, que no, no normal, vol parlar, normal. no vol fer eh, qualsevol tipus de de valoració, al contrari, per exemple, que el futbolista del Llevan Fedal, que avui sí que ha mantès una entrevista uh -huh. en el mitjà de comunicació, ja ha parlat obertament del problema del terrorisme, etc. però bueno, eh, molt respectable també la decisió de Mustafi de no fer-hi entrevistes. Bueno, pues eh, amb tot això hi ha que dir que avui s'han reincorporat també eh, Ryan i Enzo. Enzo ha arribat en l'entrenament començat, ha tingut que sí, ha a arribat... la carrera incorporar-se a, a la sessió de treball. Sí, ha arribat ja amb la sessió iniciada, no ha arribat a aquests primers 15 minuts de porta oberta per als mitjans de comunicació informació ha arribat eh, després, uh -huh. pues, directament des de l'aeroport de, de Manises, Enzo Pérez. Recordaràs, Manolo, que va jugar només 4 minuts més l'afegit, 7 minuts no més. Enzo, en aquest partit que va jugar eh, Argentina, que va guanyar 0-1, daban Colombia a un gol de Lucas eh, Biglia pero bueno, sí ha la anécdota de, la, de la jornada y Enzo que tampoco será de la partida yuga a Fuego en compañía de Parejo y André daban las eh, palmas se espera la presencia de Enzo Manolo la próxima semana en el partido que le espera el Valencia davant del Zenit de San Petersburgo en la Liga de Campeones lo más respecte respecto al once la ausencia de Gallá Gallà formaba parte del equipo de suplents no te... cap novetat, no té cap problema muscular, res seriós. Així que entenem que... Són rotacions i Nuno que va comptar amb ell per al compromís del Ceni de Sant Petersburgo i de moment pues, li dona canxa davant la Unió Deportiva Las Palmas a Lucas Orban. Simplement és eh, descans que en uno pues, ha considerat eh, donar-li a, a Gallà. A parlar Santi Mina, que ha comentat el jugador gallec. Sí, a parlar Santi Mina, protagonista este matí en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna. Mm, se li ha preguntat precisament si espera tindre més oportunitats després de, la, de les baixes de Rodrigo, de la baixa de Negredo, si pot jugar de davanter centre. Me tocará de delantero centro si el, si el míster eh, cree que, que, tiene que ser así, si no seguiré jugando por banda o, o, por donde él diga, pero bueno, si me toca en esa posición, en, en Vigo sí que algún partido jugué de delantero, la verdad que, que me encuentro cómodo y, y, bueno, no tengo ningún problema en si el míster decide ponerme ahí. Santi, mira, que pot actuar com a davanter centre, eh, altra cosa serà la decisió de, de Nuno, per cert, mira altra volta Manolo, mm, el davanter del, del filial, el mm. Murcia, que recentment ha renovat també el València i que és propietat, primer futbolista de l'escola que és, passa a ser propietat de, de l'empresa de Jorge Méndez, este matí també ha treballat amb el primer equip i ja comptaven amb tots els efectius estarem pendents també de la convocatòria, a veure si hi ha sorpresa i ingressa en la, en la convocatòria mm, Rafa Mir, el davanter del filial propietat de Jorge Méndez. Mm, Santi Mina també ha parlat de la dificultat que ha tingut en els minuts que li ha donat Nuno de fer gols i espera que aquesta ratxa dolenta canvie. Está claro, eh, yo sé que, se me va a exigir eh, el tema de los goles, pero bueno, tampoco me puedo sesionar porque, porque la sesión no me llevará a, lo que yo quiero, que, es meter goles. Tengo que seguir trabajando y, bueno, eh, los goles son, son rachas y yo sé que, si sigo trabajando como, como lo estoy haciendo, al final van a llegar y sobre todo con la, con la ayuda de todos mis compañeros, todo será mucho más fácil. Mira, també ha parlat de la Unió Deportiva Las Palmas, del rival, diu que encara no els ha mostrat eh, cap vídeo i que tampoc s'ha estudiat tan profunditat a la Unió Deportiva Las Palmas, encara que ell sap conjugar-li als equips de Quique Setién. No, no, no lo hemos eh, analizado aún eh, a fondo, pero bueno, sé que el fin de pas eh, la última jornada de liga eh, los, los vimos jugar y, y bueno, yo también eh, de ver al, al Lugo con, con Quique Setién, pues la verdad que es un equipo que, que le gusta tener el balón, que, que son muy atrevidos y, bueno, habrá que, controlar y, presionar bastante alto para no dejarles jugar y, cuando robemos eh, ir rápido hacia adelante. Eh, parlava Santi Mira en sentit parlar de la Unión Deportiva las Palmas. Volem saber cómo arriba, encara que es dicho i el partido de dissabte, però volem saber cómo arriba el equipo de Quique Setién a Valencia. Per això se despassem cap al Deri la provincia de las Palmas de Gran Canaria, y parlem amb el seu cap d'esports. Martín Alonso, ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, queríamos saber cómo le está yendo a la Unión Deportiva Las Palmas en primera división. El retorno a primera ya sabemos que empezó un poco torcido, pero que desde la llegada de Quique Setién parece que el equipo ofrece otras constantes vitales. Eh, sí, ha mejorado bastante. Mm, yo creo que la situación con Paco Herrera, que, fue destituido después de una goleada encajada en, Getafe, pues ya se había roto la relación entre técnico, club y, equipo. Y en esos casos, pues siempre la mejor opción es bueno, pues, cortar por lo más fácil, que es el entrenador. Y con la llegada de, de ese tiempo, pues sí se ha visto cierta mejoría. Ya contra el primer partido contra el Villarreal se vio más orden, se vio más solidez, más intento, por lo menos saber a qué, a qué quería jugar el equipo. Ya en el Bernabéu ya fue otra historia y luego contra, contra la Real Sociedad la última jornada pues el equipo amarillo ganó muy bien y, parece que bueno que, eso da, otros ánimos para, encarar una visita como la de Mestalla. Oye, ¿y a qué juega el equipo con Setién? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué, ¿Cómo plantea los partidos? ¿Es de cuatro atrás? ¿Es de cinco? Eh, explícanos un poquito eh, cómo es el técnico, que tuvo mucho éxito en la segunda división y queremos saber ahora en su andadura en primera cómo plantea los encuentros. Bueno, la idea de, de Quique Setién es innegociable. Aunque juegue contra el Barça, el Madrid, sea donde sea, juega con cuatro atrás, cosa que, eso sí, detalle que se ha cambiado con respecto a Paco Herrera. Con Paco Herrera se juega con, la Unión Deportiva juega con tres centrales y dos carrileros muy abiertos. Con, con Setién no, se juega con, con cuatro, cuatro defensas. Y, desde el portero, desde, desde Javi Varas, eh, se intenta salir con, con el balón jugado. No, no se rifa, no, no ve, pocas veces verás un, un pelotazo. Es más, el primer gol que encajó en el, en el Bernabéu fue por querer jugar la pelota desde atrás y, un robo de, Casemiro pues provocó una contra que, que Hijo convirtió en el, en el 1-0. Pero vamos, es un equipo que intenta asociarse y ordenarse a partir de la, pelota, de, que, tener posesión y de, de tener protagonismo. Bueno, eh, a todo esto eh, eh, tiene algunas bajas, ¿no? Para llegar a Mestalla el sábado. Eh, bueno, por primera vez en lo que va de temporada tiene... El, otro día entrenaron todos los, los Había leído yo en algún sitio que tenía alguna baja, pero vamos, si me dices tú que están todos, es que están todos. Bueno, vamos a ver, eh, te explico. Javi Castellano es el único que baja ya indefinida, más, eh, fue después del, del primer partido contra el juego contra el Atlético de Madrid y ya luego se le, detectó que tenía una, lesión grave de, rodilla y se le retiró la, incluso la, ficha, es la única ficha que queda libre, porque no va a volver a jugar esta temporada. Y, esta semana han vuelto a entrenar Alcaraz y, Ángel López. Ninguno de los dos llega para, para Mestalla, pero en el caso de Ángel López no venía entrenando desde pretemporada y Alcaraz llevaba ya varias semanas, semanas de baja. Pero es de las semanas que, mejor ha estado el equipo en ese, en ese sentido. ¿Qué más efectivo recupera? Te tenemos que preguntar por Jonathan Viera, que es un jugador que pasó por Mestalla, que quizá le vino muy joven la oportunidad de jugar en un Valencia que no está precisamente a lo mejor en su mejor época. Y yo creo que todo se le juntó un poco al, futbolista canario que ahora parece que está ya más asentado, más maduro y con ganas de aprovechar su oportunidad en la primera división en el equipo de su tierra. Mm, sí, sobre todo porque el año pasado, en enero yo creo que le pasaba ya el último tren, ¿eh? porque se fue al estándar de Lieja, ahí no, no se adaptó a la, vida en Bélgica y la Unión Deportiva de Las Palmas en, busca de, del ascenso pues, pues le reclamó el, el peleó para, para que el estándar de Leja lo, cediera y, fue clave en el, en el tramo final de la temporada en el, en el ascenso. Eh, aquí es el jugador referencia, aunque igual le ha costado un poco eh, los últimos partidos adaptarse ahí al, un poco al, al, al orden que quiere imponer Quique Setién, porque le pega a la banda izquierda y él seguramente se siente mucho más cómodo en la, en la media punta, en el centro, pero el otro día contra la Real Sociedad estuvo muy bien y, marcó marcó un golazo eh, contra el Villarreal también fue el único que, intentó hacer algo diferente, igual que en el Bernabéu. Yo creo que es el jugador de, más talento que tiene la Deportiva de Las Palmas o, el que es capaz de, desequilibrar en, una jugada. Eh, es el, único jugador diferente que tiene a lo mejor ahora mismo la, plantilla de la Deportiva de Las Palmas que le está costando un poco eh, a lo mejor adaptarse o destacar en, primera por eso. Imagino que mañana tendrá la rueda de prensa Setién con, los medios de comunicación de Las Palmas y yo creo que es un buen momento para, si estimáis, compañeros, preguntarle si no entiende que esa manera de jugar que tú me dices que es muy marcada, que es muy acusada y que hay algunos técnicos que son así, que no cambian su idea pase lo que pase, pero precisamente las constantes que me estás dando de Las Palmas eh, es lo que mejor se adapta al juego que quiere hacer el Valencia. Eh, ten tú la pelota que yo intentaré robar arriba y salir rápido. Mm, <laughs> se, le podrá preguntar, pero vamos, <laughs> eh, cambiar no va a cambiar, es evidente. No va a cambiar, además, me acuerdo que eh, 24 horas después de su debut contra el Villarreal, nos atendió a los medios de comunicación, le pudimos hacer eh, entrevistas personalizadas y, él, lo, tiene claro. Incluso cuando llegó a la Unión Deportiva de Las Palmas, cuando recibió la llamada de, Luis Helguera, que es el secretario técnico de Las Palmas, él le dijo, Luis, ¿están seguros que me quieren a mí? Eh, porque yo tengo esta idea de juego y no la voy a cambiar, aunque el equipo vaya último y no gane partidos. Yo voy a, <laughs> voy a morir con, esa idea, con ese estilo de juego y, soy así, el que me quiera bien y el que no, pues que, toque otra puerta, ¿no? Y, vamos, él, lo tiene claro. Es más, cuando el, partido contra el Real Madrid en el Bernabéu, el primer gol llegó así, eh, por un error, por intentar salir con, con él, por forzar, ¿no? Por salir con el balón jugado al pie y, y, le restó importancia. Dice que no, que ese es el camino a seguir y que, y que tienen, sus jugadores tienen que perseverar. Para cerrar, dentro de que sabemos que es jueves y esto se juega el sábado por la noche, ¿Te atreves con un posible 11? Mm, sí, hombre, yo creo que la, única duda va a ser mm, en el centro del campo, porque bueno, los dos partidos de casa ha repetido la alineación y en el, y en el Bernabéu sí que cambió, quiso a lo mejor ser un poquito más prudente, pero bueno, mm, Javi Varas en la portería fijo, David Simón lateral izquierdo, centrales Aitami Artiles y Pedro Vigas, el lateral izquierdo, bueno, en las últimas semanas ha estado jugando Garrido, en el centro del campo, si apuesta por dar continuidad al, equipo que, le ha permitido sumar un punto contra el Villarreal y tres contra la Real Sociedad, pues sería con eh, Vicente por delante de la defensa, eh, Roque, por la izquierda una tambiera, por la derecha podría jugar a lo mejor Tana, eh, una de las dudas que, que podíamos tener, y, mm, Araujo arriba, ¿no? El SAR también está teniendo oportunidad de jugar por la derecha, o sea que yo creo que Araujo fijo arriba, la defensa y los porteros, lo que, lo que te comenté, y en el centro del campo... Eh, puede haber alguna variante, sí. Puede haber una variante, yo creo que el SAR iría por las bandas, y, y en el centro del campo según quiera si quiera si quiere reservar un poco, tener un poquito más de ser un poco más prudente, mm, sería a lo mejor Hernán, Roque y Vicente, y si se atreve, pues sería Roque Vicente y Tana en la media punta. Perfecto, pues eh, fantástica la radiografía que nos ha hecho el compañero del diario de la provincia, Martín Alonso, de la Unión Deportiva de Las Palmas, que viene a Mestalla muchos años después. El conjunto ganario vuelve a pisar el feudo valencianista. Lo encontrará un poco cambiadito después de lo, del último restyling que se le hizo al estadio de, de Mestalla. Martín, muchísimas gracias gracias a ustedes, un abrazo. Acompaña el diario La Provincia. Folgado, cosetes a comentar que el Valencia ya ha oficial, porque ya ha la revisión médica, Joel, Pertán Seita al Rayo Vallecano fin a final de la temporada. Sí, que a podría podría debutar ya este próximo dilluns en el enfrentamiento ante el Getafe. Segur que ya Joel a tota velocidad Manolo, porque el Getafe, el Rayo por porter, pues eh, va a utilizar... Getafe Rayo, Getafe Guaita, contra Joel. Yo veig, eh, curiosament, dos porters que... que, que dos víctimes, entre que cometes... Que han fracassat en, en la Dos víctimes, entre cometes, de Igualves. Sí, sí, exacte. Eh, Fegulí para hoy avui en 20 esports. Pues a Parra Fegulí, Manolo, i evidentment li han fet la, la pregunta. Era un reportatge, una entrevista que tenia a Bore amb el duel que li espera al València la pròxima setmana en la Champions davant el Zenit, sí. però, evidentment, tens davant a Fegulí, pues ha de preguntar-li, i l'acompanya de Bean Sports, li ha preguntat eh, al voltant de la seva... Eh, renovació. Resposta de Febulí, cada dia que arribi a Paterna me diuen un rumor nou, però jo estic molt tranquil, diu Porte, volen renovar des d'abans del Mundial. Estic feliç així i sóc optimista, crec que s'arribarà a un acord. Bueno, pues Textual, que... eh, Feguria els companys mundial, de Binesport. Entenen que se refereix al del 2014. <laughs> Sí, <laughs> Bé, eh, i la novetat cibernètica del dia la dona l'entrenador del València, Nuno que s'obre Twitter. I que a hores d'ara eh, en Twitter Nuno és arroba Nuno. Arroba Nuno, sí, no, no hi ha... Arroba dir, Nuno. Ja està. Vull dir, no és un fake, és, eh, és, és Nuno, és el perfil No oficial. tenim constància de que hagi bloquejat a Negredo. <laughs> no, no tenim constància, exacte. La pregunta seria quant de temps va durar Nuno en Twitter. Twitter. Sí, perquè ja hi ha molta gent... O què va escriure en el primer tuit. Hi ha molta gent que està enviant-li missatges i no són massa eh, <laughs> agradables. no són massa, no. massa esperançadors, en efecte, els no. missatges que arriba. Després parlarem de tot això, perquè és evident que Nuno ha entrat en les mans d'algú que li Nuno està obligant... Nuno té un assessor d'imatge, segur. Un assessor d'imatge que li està sí. obligant a canviar certs, sí. certs eh, hàbits. Folgado del Llevant Unió Esportiva, el més interessant, ahir hi havia dos augments que no poguen eh, entrenar, avui si s'ha reincorporat, Rubi recupera efectius i ja parla del partit contra l'Sporting. Sí, s'ha reincorporat Navarro, també Víctor eh, Casadesús, Rubi ha parlat de lo de la dificultat que entranya i ser partit davant l'Sporting de Gijón encara que és un rival directe. Sí, nos espera un partido muy, muy complicado contra un rival que ya lleva mucho tiempo haciendo las cosas, yo te diría casi perfectas, y bueno, que destaca muchísimo por ser un equipo en casa, eh, pues bueno, que juega a gusto, juega con su afición que la acompaña, un equipo muy intenso y un partido de los, de los difíciles. Partido difícil de davant Sporting de Gijón. Rubi coneix Abelardo, pero Rubi al mes que Abelardo coneix Rubi. Nos conocemos muchísimo, eh, tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros. Eh, nuestra forma de trabajar, el staff técnico del Sporting pues nos conoce y sabe eh, qué es lo que nos gusta y cómo trabajamos el balón parado y nosotros también sabemos todo lo de ellos. En este sentido yo creo que es un partido fácil para ellos y fácil para nosotros en cuanto a dar la información del rival que nos vamos a encontrar. Perfecto, ¿alguna cosa más? Pues no res, Manolo, que demà estarem pendents de, de la convocatòria. les últimes sessions preparatòries i de les convocatòries. Eh? Sabem que no va entrar Negredo, segur. Val? Exacte. <laughs> Això en el Valencia. I tu i jo si tornem a veure el dissabte en Mestalla ni se partit entre les Palmes i el València a les 10 de la nit, des de les 9 en sintonia d'Esports 90 de nit. Sí. Fins dissabte, Folgado. Adeu, Manolo. Al nostre començar. Folgado, a les 12, moment de començar el debat, la tertúlia i l'anàlisi. Vinga. Vinga. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i dos minuts arranca el temps de debat, tertuli d'anàlisi. Avui s'estrenen dos companys, i és bo, i és bonico. Tindré Quantes més veus, millor. Quantes més opinions i més diferents, millor. Eh, quan més gent que vulgui sumar-se a este vaixell, més contents estem. Saludem al que ja és eh, habitual, que també és nou d'un guany, que, però ja és un veterà de, la, de les nostres tertúlies, el company del diari Levante Mercantil Valenciano, Pedro Valero. Hola, Pedro, què tal? Bona nit. Què tal? Veterà, veterà tampoc. Veterà, eh? sí, sí, sí, ah. sí. No és quantes, però tampoc, tantes. Diguem-ne que eres el Jaume Domènech de la tertúlia. El Jaume Domènech. <laughs> ja tenies una edat, Camarasa, has tornat no? de nou. Camarasa de llevant. Camarassa de llevant, oh, vale, perfecte me serveixen els dos exemples. <laughs> Perfecte, tot bé, Pedro? Tot bé, tot bé. Fantàstic. Ja en ganes de que torne el futbol, no? Ja ho ja, al principi, que, que, que torne la Lliga, que torne el baló a rodar. Sí, que... sí, sí, que ja... Ganes. Hem de parlar de tot una miqueta, de, de lo que és futbol i de que no és futbol, perquè no poden ser aliens a la realitat que ens envolta, que també crec que ha esguitat d'una manera directa al món del, del futbol. Eh, passe a saludar a dos companys, l'altre va ser molts anys company meu en l'altra casa en la que un servidor va estar molts anys en eh, RTBB, eh, segur que si matinàveu coneixereu la seva veu i la seva cara, perquè era la que presentava el blog després del Bon Dia. Toni, Toni Galindo, què tal? Molt bona nit. Què tal, Bruno? Si dius que sóc el negredo de la tertúlia, <laughs> mal si no, me'n vas, no, no, perquè ja no, no tinc res no, que fer, no. eh? Per l'amor de Déu, per l'amor de Déu, ni, ni, ni molt menys. Benvingut a, a la tertúlia. Claro, com sempre, moltes gràcies i un plau autèntic per Si tu me dices ben, lo dejo todo. Pues, bueno, escolta, jo, que... jo encantat. més, també és un bon contertuli des que aporta, des que, des que li posa ritme a això, és, és oh, eh, jo crec que una bona troballa i un bon fitxatge Pero la tertulia, al igual que esto me, que la impasa se va a hacer el remoló y que al final, pues... Eh, era una miqueta la història de Jardel i el València, que tot es anava per ell. El que fa és que està acabant millor que la de Jardel, perquè Jardel no arriba, no acaba venint mai, i este ja el tenim. Així és, company... És el Zauvich, el Zauvich. <laughs> És, és el company eh, també del diari Levante del Mercantil Valenciano. Ell està en la sessió de cultura, però és futbolero i és xoto a tope. José Miguel Vigara, que tal? Molt bona nit. Molt bona nit, Manolo. I benvingut a la nostra tertulia. Eh, moltes gràcies per convidar-me i encantat d'estar així. Perfecte. Pues anem a arrencar ja esta història. Com deia, malgrat tot, el més positiu és que tenim tots una altra volta ganes de lliga, ganes de que torni a rodar la pilota, ganes de eh, oblidar una miqueta el que ha passat estos dies, que no podem oblidar que té una incidència directa en el futbol, eh, però que, el que deia, quan este matí Folgado enviava el primer assaig, pues tots a veure que estava preparant uno, en el llevant també, imagina que la gent estarà pendent de, de que puga fer Rubí de cara al partit de, de diumenge, el més important és que amb el futbol sembla no poder quasi ningú ni Tebas i això ja, ja són paraules macho no? Super Javi <laughs> tampoc pot amb el, amb el futbol i, i de fet la pregunta que estem fent esta nit en el, en el Twitter és eh, tens ganes de tornar a veure l'equip en Mestalla després de la golejada en Vigo i la parada de la Lliga la gent ha esperat 15 dies que jo crec que probablement després de la golejada en Vigo si a la setmana següent haguera hagut eh, futbol en Mestalla ja haguera hagut una gran entrada crec que el dissabte també hi haurà però bueno, un dissabte a les 10 ja comença a rascar una miqueta la frescoleta per la nit no sé, de totes formes la gent està contestant superpositivament que sí, que el que tenen és ganes de que el dissabte està una altra volta en mesta i tal és evident que el futbol pot amb quasi tot eh? No, la veritat és que jo jo estava pensant eh, tenies la parada de la Lliga i arribaven les seleccions. Ha passat tot el que ha passat per el tema del, del terrorisme. Eh, I no s'ha parlat de, de futbol, no s'ha parlat absolutament res de futbol. Eh, Ara torna, torna a la Lliga i torna en aquest ambient raro, enrarit. Eh, eh, la gent, eh, la veritat, té por i en raó. I la gent anirà als, als estadis perquè és el que ha de fer. Eh, però mm, no li lleve la raó a, a tota aquella gent que, que, que té la por en el cos. Jo, jo mateixa la tinc, que eh? no, no, no tinc per què negar-ho. Eh, però sí, com deia Manolo, el futbol, la veritat és que poten tot. I al final la normalitat ha de tornar a, als nostres estadis eh, mai se n'ha anat, però ha de tornar perquè també tenim una gent que està cuidant de que no ens passi absolutament res. Jo, jo, Torna a lliga i que, menys mal. Si me permets, Toni, sí. més que parlar de perquè almenys una miqueta exagerat, sí que dic que la gent té una certa tranquil·litat. Intranquil·litat, sí. Intranquilitat normal. Però, que normal. però s'ha de seguir. Jo crec que la, la nostra victòria, o la victòria uh -huh. de no m'agrada dir això, però la victòria de, del, del nostre bando, del bando de los buenos, diguem així, <laughs> eh, és, és continuar. O sea, si, si se para, si tot, si tot se para, serà la seva victòria. Jo crec que hem de, hem de continuar conscients de, de lo que està passant, eh, saber que, quin problema hi ha, analitzar-lo, intentar solucionar-lo, que això ja li toca a la gent que té, que té poder, però en el futbol, la gent ha de seguir anant al camp del futbol, ha de seguir disfrutant de, de l'esport i ha d'anar a l'estadi. I els valencianistes aniran a Mestalla i els mantenistes aniran a la ciutat quan, quan toque. I, i hi ha ganes de, això, de que tornen la Lliga, que tornen la competició i per lo que deia Manolo, jo crec que el partit del València li ha vindré bé, perquè és un rival en el que el València se pot créixer, és un rival en el que el València pot eh, agarrar el protagonisme des del principi, pot intentar inclús golejar, per què no, a, a les Palmes. Ara parlarem que... Ara I pot ser un partit pa, per València. No, ara parlarem que jo crec que aquest partit de moltes aristes. Vull dir, ara tampoc a dir, vaig a dir que ve la Llagstar 74, en Cruyff Van Hanegen, perquè no ve, ve la Unió Deportiva Las Palmas, però crec que n'hi ha algunes aristes que caldrà comentar en la tertúlia. José, eh, la intranquil·litat un... i el futbol que sembla que pot amb quasi tot. Home, jo crec que és un partit molt bo i sobretot és, és una jornada molt interessant per València, perquè a més és que eh, n'hi ha una sèrie d'enfrontaments que poden mm. afavorir a l'equip, és a dir, si el València guanya, que el més normal és que guanyi, uh -huh. jo mm-hmm. estic convençut de que guanyarà, pues i després eh, ahir n'hi ha un Villarreal Eibar eh, n'hi ha també l'Atlético tampoc té una visita fàcil perquè el Betis li dona la guerra és a dir, n'hi ha una sèrie el Madrid-Barça, eh, si guanyes a Las Palmas... No me digues que si el Madrid-Barça, no, <laughs> no, no m'havia... José! Esto, no, t'ho dic perquè... Jo no m'havia enterat. Estàvem retenint-se tots a dir-ho. però és una altra setmana el Clàssico sí, i, arriba sí. Messi o no arriba Messi. Tinc entès que sí. No, però vinc a, a comentar-lo perquè resulta que el eh, que sempre han parlat de que el València ha jugat molt malament, de que el València té un entrenador eh, molt simpàtic, un tio agradable que enganxa a, tot el, a, a la gent i a l'afició i a la premsa en particular però en fi mm, <laughs> si, si, si, si mirem els números pues, eh, lo ben cert és que estem ahí a tres punters de, de, la, de la quarta plaça que te dona la prèvia Champions i pràcticament si, per exemple, si el Madrid perd en, el, eh, en casa con en el Barça, pues es tenga un, un tir de pedra el Madrid també. És una temporada horrible. Vaig, vull fer un, un comentari simplement, ja que ja el tema este de, de la por i el mm. terrorisme i tal, perquè està sent no me mereix absolutament ningú respecte ni tinc per què perdre temps en això. Però el meu homenatge als forces i cossos de seguretat de l'Estat, que són els que cuiden per la nostra això seguretat. Eh, no, no, correcte. I eh, qui va descobrir a un d'esta gentola en el cinturó bomba va ser un empleat de de l'estadi de Sant Denis. De l'estadi de France. Fins, fins a aquesta persona que van, en, per exemple, en el cas de Mestalla o en el cas de la ciutat de València, eh, que van en el seu abric, eh, que, que són els que estan a la porta. Vale. persones, xapó, perquè no estan ahí perquè tenen que estar, no, no, no, és que fins a, des del primer, des del primer policia a la persona que, que està treballant dins l'estadi, xapó, el meu homenatge i el meu respecte, perquè tots ells cuiden per la nostra seguretat. Això sí, senyor. Que dir. Eh, eh, eh, Toni havia de, per a tancar aquest tema, però, però no anem a tancar-lo del tot. Eh, en este tema sí, en este que anem a introduir en el debat sí, però ja eh, ja és l'últim i ja se dediquen directament al futbol, encara que això ja és barrejar les dues coses. Jo li preguntava avui a Salva, com has vist Mustafi? Vull dir, nosaltres estem promovent des de fa uns dies que una manera de donar-li carinyo que jo crec que li fa falta perquè segur que no han sigut uns dies fàcils per a ell seria que en el minut 5 de partit davant de les Palmes la gent li tributara una tancada ovació a Mustafi és evident que és un tio que té el carinyo de la grada perquè se ho ha guanyat però també és evident que estic segur que no han sigut dies fàcils per a ell. Vull dir, vores en l'epicentre de tot el mare magnum el divendres passat, que quan te vols oblidar dius, bueno, per almenys el dimarts tinc un partit, va i el suspenen també, vull dir, en el seu cas, que no tindria per què ser un afegit, però malauradament la societat és com és. Ell és, i a més no té per què amagar-se, eh, obertament ha, ha parlat de la seva religió, que ell és musulmà, practicant, etc etc imagina que fàcil els primers, eh, el primer entrenament, la careta que feia eh, te donava a pensar que aquest xicón ha passat hores complicades. Ui Saballa me diu que ja el veia una miqueta, també és cert que li ajuda que té un caràcter molt extrovertit i tal, però el servei de Mustafi estarà per a centrar-se en el futbol el, el dissabte? És, molt complicat, Manolo, és molt complicat. Perquè, perquè... La, ja no parlem del futbolista, parlem de la persona. Perquè mira, n'hi ha un detall que pareix que és una tonteria, però jo l'altre dia, quan estaven treballant en la relació, uh -huh. i enseguida és el tema de les, el tema de les explosions, uh -huh. resulta que, que ha un... donen una data en la, en la ràdio, i és que havien tocat per telèfon per el matí a la, a la concentració de la selecció alemanya -huh. Mm. eh, en, un, en un fals... Eh, Do, dos voltes, dos falsos avisos de bomba. -huh. Mm. Tu imagina, tu quan estàs ahí en la, en la concentració, clar, pues t'arriba aquesta informació... El futbolista també habitualment viu en un món alié, viu un altre Però món. inclús pot ser que no li dones Més massa importància, Correcte. perquè dius, jo que sé, sempre n'hi ha algun tio boig que vol tal. Mm però és que després per la nit te trobes en, en en no, tot el mantecat la reacció trobes, i la cara que ficaven els, jugadors els futbolistes quan, quan tenen les explosions que és reial i a més una barbaritat no? Uh -huh. i després te torna a passar més o menys el mateix al següent partit claro, estàs visquent una situació en dues setmanes jo crec que és una situació molt altament estressant, a més el jugador quan vais a, per exemple, a l'aeroport i, ve, i veus les imatges van a preguntar i diu, no, no, mira, no tinc el cap per a parlar d'això, no? No, jo és que, realment normal, crec normal. que és molt és que és complicat. Ells estan acostumats a ser sempre l'epicentre, el centre d'atenció, són el punt de mira són ells en, en qualsevol aconteixement, en qualsevol partit, en un viatge a l'aeroport, tota la gent damunt d'ells. positiu d'atenció. I si un xor se para a pensar realment los posats que estan a que passe algo, eh, és molt complicat que s'oblide d'això, vull dir, si, si ell, ell al camp suposa l'Issabte, intentarà oblidar-se de l'entorn i dedicar-se a xor el partit, però segur que en algun moment donat del partit fa hòstia, si passa algo i és que vaig dir una cosa. Està, eh... està tan a prop de que passe algo. És, que sempre... és com quan tu viatges, sempre hi ha gent que ha estat en avió i li ha passat alguna cosa. Me recordo de Bergkamp, per exemple, que pujar un avió i el sequestraren i Bergkamp mai torna a pujar un avió eh, Correcte, sí, per viatjar, sí. anava en tren. Eh, Aquestes mm. coses al final depèn molt de la persona, però... Igual té també un, un conflicte de tipus ideològic, no?, al ser musulmà. Yo te digo una cosa... Eh, no ho sabem, però... No, no, no penses... Es decir, el fet de que eh, estos tíos que están asesinando eh, assassinant per per allà per on passen eh, agarren la, el fe de la religió crec que simplement l'excusa que tenen els que manen sobre aquells a qui han llevat a qui han rentat el cervell vull dir, si no fora la religió seria un tros de terra o una, o una bandera ara toca la religió perquè diguem-ne que és pues, eh, eh sempre la religió ha sigut un, un, una manera d'enganxar molt forta totes les, de totes les eh, civilitzacions eh, no crec jo que hi puga tindre perquè a, a la fi és que el ser musulmà no és res més que practicar una religió i musulmans hi ha bons i hi ha roïns com hi ha bons i roïns budistes, cristians protestants o jueus vull dir eh, a mi personalment també és cert que ho veig des de fora des de dins jo no sé com sí. veuria la cosa també, també t'he de dir. Jo dic una cosa, eh, sempre solen dir que quan pateixes una situació traumàtica eh, lo millor que pots fer és agarrar i tornar a la normalitat. Mm. Sí. El problema sí. és que en la, dins de la normalitat de Mustafi, o com dels altres jugadors, és on s'ha produït aquesta situació traumàtica. És a dir, ja. que a d'ell la situació traumàtica... Eh, I perdó voltes, eh? perdó una voltes. molt més que alta, però perdó Ahí Ahir sentim jo els meus dubtes. És a dir, eh, ell tornarà a la normalitat eh, dissabte però és que uh -huh. eh, en aquesta normalitat del terreny de xoc del, del camp de futbol jugant un partit normal i corrent és on s'ha produït aquesta situació tan complicada que va passar pel cap de Mustafi ell ho sabrà 12 i 14 fem una primera pausa per a la publicitat jo crec que ja és moment de tancar tot el que tenien que parlar allí al futbol i ja ens posem en el eh, futbol que n'hi ha moltes coses bueno, que sí, n'hi ha coses, <laughs> n'hi ha des del partit de les Palmes la provatura de d'avui de Nuno Nuno s'ha fet Twitter, Nuno s'ha fet Twitter ojo I <laughs> no, no n'has no cap en casa <laughs> no, no n'has fet Twitter i també hem de parlar d'algunes paraules de, de Feguli bueno, n'hi ha molts noms sobre eh, la nostra taula esta nit així en Esports 97 nit en la 97 punts de ràdio fins a l'una de la matina que fem una pausa però que tornem de seguida, ja Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Pello. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. La mayoría aproba en la 97.7 Radio. Dissabte, el València posa a prova la milloria exhibida amb la golejada a Vigo fa 15 dies. A les 10 de la nit, des de Mestalla, València-Las Palmas. Viu el millor futbol a la ràdio i en valencià, sense filtres ni edulcorants, en la veu de Manolo Montal i Salva Folgado. Nosaltres arranquem a les 9 en Esports 97 el partit amb el València Club de Futbol Las Palmas. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Col·laboren Pro Ocasión, Taxco, Redford de Valencia, Fotopro, Toyota Valencia i Teletaxi. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 18, però este matí un Espíritu Santo, equip en Paterna per a rebre la Unió Deportiva Las Palmas. L'equip de Quique Setién, que sembla haver començat a alçar una miqueta del cap després d'un mal començament amb Paco Herrera, el tècnic que el va pujar a la primera divisió. Quique Setién és un home que ja havia fet molt bones temporades en el Lugo i en el Mirandés i que ara li arriba l'oportunitat en primera primera división. El conjunto canari, un empate contra el Villarreal, una derrota contra el Madrid en el Bernabéu y una victoria contra la Real Societat donen la impressió de que la Unió Deportiva Les Palmes té altres constants vitals diferents a les quals, aquells amb les quals va arrencar la Lliga. Després parlarem d'això, però diré que Nuno avui provava l'equip. Bàsicament és el que tots tenim en el cap. També és cert que Nuno no té molt més a on triar. Eh, si més no, el fet de recuperar Feguli a la banda dreta per eh, la part ofensiva i en la defensiva que torna jo Cancelo perquè avui Barragán no acaba l'entrenament, s'ha ressentit de la seva dolència. És evident que en uno copia, fa una traslació de l'equip que va triomfar en Vigo per a jugar contra les Palmes l'evident és que l'equip que ja comença una miqueta a recordar-nos al València de la temporada anterior de la 14-15 en Vigo comencem a veure-lo després del 1-3 equip molt avançat, pressionat dalt furta i ràpid, perfecte la pregunta és, i en Mestalla te va servir davant de les Palmes lo mateix que te va servir davant del, del Celta de Vigo? fora de casa? Home, perquè si, sembla que l'equip si és el mateix. Si marques pronte, tot serà més fàcil. Si, si marca no, pronte, el València és una, pista, és una planadora més tallada. I també la gent, jo crec que la gent també eh, igual tenim que tindre un poquet de paciència, no? és a dir, esperar un poc, a veure com, com avança el partit i la cara que mostra l'equip, no? Però no, no te val. En casa no te val perquè has d'anar a buscar el partit, això està clar. El plantejament ha de ser completament diferent. I te van a estar esperant, això està, això està clar. Jo, jo, jo estic, dic una cosa, que, que, que eh, el, jo contra el Celta, a mi el València va vèncer, però a mi no em va convèncer. Eh, a mi no em va agradar. Eh, ja, home, quan, a mi a partir de l'1-3. Quan, ah, a partir de l'1-3, quan que el Celta ja s'hauria d'anar a buscar el, eh, més la porteria del València, ahir el partit se trenca. Fins a aquest moment jo consideré que el Celta mos estava donant un bany. Hasta el gol de Parejo, sobretot. Eh, la veritat és que sí. Bé, i van ser el València té un forat negre entre l'empat a un que jo he dit que és el córner pitjor defès de la història del futbol professional no he, vist, de cap, eh? no he vist un córner pitjor defès en futbol professional en la vida en la vida és el, el córner pitjor defès de la història del futbol professional entre Ise empat a un i el 1-2 de Parejo és cert que la Celta no té ocasions clares de gol però sí que embotella el València no en el seu camp, pràcticament en la seva àrea. Mm -hmm. Molt bé, doncs jo penso que al contrari del que estaves comentant, eh, el València la veritat és que sí, que en Mestalla ha de tenir un plantejament completament diferent. Eh, està jugant en, en, en ta casa davant de la teva afició. Tu estaràs més a l'atac, has de jugar més alegre eh, i com, eh, espere, espere que torne a vores el València de la passada temporada on, eh, sense grans brillantors, però vas donar molt bé la talla i el València va costant-li un poquet, però va arribar a classificar-se mm. per la Lliga de Campions. Esperem que després d'esta de xicoteta o este xicotet canvi o esta xicoteta adequació de l'equip eh, a, a, als vicis anteriors de la passada temporada que tan bons resultats li va donar vinga eh, el València que tots esperem és que siga el València dels resultats i que tornem a veure aquests resultats i, i que la, <laughs> la situació canvi clar. Jo crec que la sort que té el València és que les Palmas és el millor rival que li podia caure al, al València perquè jo crec que és el pitjor equip de, de la Lliga. I ho dic ara. Inclús, inclús un pitjor que el Llevant? Sí, sí, eh, sí. sí, sí. Jo, jo, estic amb, jo he vist... Vas veure les Palmas Llevant ah, no, i, i jo crec que les Palmas i mira que m'agrada aquí que se tien que estigué prop de vindre al, al Llevant o haguera pogut vindre al Llevant en cas de no haver fitxat per les Palmes però crec que les Palmes té la pitjor plantilla de, de primera, encara queda altra alguna coseta, i eh, jo crec que és el millor rival que li podria vindre al, al València una jornada com ara en, en Mestalla. Crec que és el dia... Remuntada, clar. clar, crec que és el dia que el València sí que ha d'assumir el, el rol d'equip de, eh, mm, favorit per al partit, el de tindre la pilota, i jo crec que si no passa res estrany, el València s'imposarà se clarament al, a les Palmes. I és l'única manera que té d'arribar al partit de Rússia, que sí que crec que va ser la clau, en algo més de, de tranquil·litat o d'estabilitat o de moral o diguem-li com, com ho digueu. Però el, el partit clau, el, part, el, el calendari, la, el roig està en el partit de Rússia i el partit de dissabte ha de ser ha de ser un, un tràmit. Crec que després en Lliga B, recordes que vas al Sánchez Pizjuán Y después eh, Arriba me a Mestalla el Barcelona. Eh, estoy completamente De acuerdo acuerdo. no, no igual arribar a no, no, partidos. no en Rusia o, Draguente se el van que palmante en sur en Rússia. partir De agarrar vitamines Y ferro Y afrontar Es dos partidos Muy complicados eh, tres partidos que te vienen seguidos Es este es el partido típico de que Alcácer marque dos, de que vuelve el gol a Mestalla, de que Chaume no encaise de que Mustafi se nisca... un 3-0 fácil dichos de... Que se... Y ya está. Y, la chénica bueno, va, va, anem a Rússia a veure, que, a veure si en ho solventem. I això és el partit de dissabte. De tota manera, Ara, és de veure que, és futbol i... Que, <laughs> home, en principi sí, cal ser positiu perquè, sobretot, eh, per exemple, Parejo va fer un molt bon partit en Vigo. És molt important Parejo per, per a aquest equip, fonamental. Si està bé, jo crec que el València està bé, si no, no. Jo pense que... I després, André, André Gómez, que pareix que, que puga sumar-se, ha, ha estat dos, dos setmanetes mm, més o més recuperant-se. Jo crec que que es un buen partido para recuperarse y sobre todo que, en fin, que el, el rival no pues lo que diu sempre Manolo, no és l'Ayas del 74. Si sí, se acaben les ansietats i els mals rotllos, eh, no té per què este València eh, no anar cap amunt. Vamos. Eh, eh, sí que és cert que estem partint d'una <clears throat> d'una premissa o d'un estereotipo que eh, avui parlàvem amb el company del diari La Província, Martín Alonso, sobre la Unió Deportiva de Las Palmas i sobre el que pot oferir Las Palmas, i em diu, no, no, és que este Las Palmas no és de principi de temporada, que juga amb 5 darrere i amb Agaet Quique Setién vol eixir jugant la pilota i tenint la posició de la pilota jo ahí crec que sí que és positiu per al València perquè precisament si algo se li dona bé al València és eixir, pressionar, furtar molt a dalt i plantar-se en un no-res en la porteria si Las Palmas és cert que, perquè Quique Setién li va dir a les Palmes segons ens han contat quan anaven a Pere diu estan segurs de que sóc jo l'entrenador que volen? Perquè miren, jo tinc aquesta manera de jugar i a mi m'ha igual anar a l'últim que no. Jo no vaig a canviar la manera de jugar. I diguem, sí, sí, vine i aplica la teva manera de jugar. Si és aixina, eh, a lo millor el que tots esperem és que, és que Las Palmas vinga i se tanque darrere, igual se duem una, una sorpresa i si és així jo crec que lògicament el València té que aprofitar-se d'esta situació. Sí, perquè la qualitat de, dels futbolistes se té que notar, eh, lògicament. Les Palmes no sé el Bayern Batxecausen, no? <laughs> eh, se té que notar, clar, lògicament. Al final del partit tots volen jugar l'atac i tots volen tindre el valor i tal, però al final el valor el té l'equip que més qualitat té. No, això és, és així, no? Si el València eh, està al seu nivell el valor, encara que li vulgui a les Palmes, estarà sempre en poder de València, perquè té molt, molta més qualitat en el camp que, que les Palmes. I ja dic, tenen jugadors dalt, bueno, està Jonathan Viera, que tots el coneguem, o <clears throat> té Araujo, té George en, el Zar mateixa, té, té George en classe, però les palmes darrere és un equip mm, molt fluix. Ahir me donaven avui la possible alineació i la veritat és que eh, dels quatre darrere, crec que són eh, els quatre d'allí de, de les Palmes, eh, no hi ha cap incorporació, precisament un equip on té que fer-se fortes darrere no n'hi ha excusa, Manolo. No n'hi ha excusa. El València, no, no. el partit el té que guanyar es que, de 199. I, davant el València té, té punyals. Home, tu vagin a fer golir entrant en la diagonal <laughs> contra aquesta defensa. El no n'hi ha excusa. No té excusa. El que estàvem comentant, este partit eh, de normal té que ser un 3-0 fàcil i, i ha pensat en euro. 3-0 fàcil, ja estàs ben <laughs> entregut, Toni. Clar que sí, jo ja m'he jo per arriba ja. I lo millor és es que li, li, li, li ve al València, però li ve molt bé en uno sea, uno está en mareo. Aquí, igual, aquí, igual, aquí en bona hora el calendari mos igual, caigui les palmes el, el, el, el primer tuit igual celebran la victòria <laughs> contra les Escolteu, eh, penseu que el dissabte eh, posa'm-ne que n'hi ha 3-0 que l'equip més o menys ha derrotat d'una manera bona, ni brillant còmoda. Ni, sí, còmoda. sí, Les Palmes penseu que van haver càntics després del partit Uf. els famosos de Nuno Betellà m'estic referint Home, jo crec que no, no. Igual hi ha, però la gent ja no s'ho creu. Per, Igual per la conya, no? Més, Igual... més minoritari. Clar, jo, jo no... pregunto si van haver... Per folclore, no? Més sí, per folclore sí, que... Sí, els càntics, jo ben, ben pense, jo crec que tenen que, que correspondre's a unes raons. Si no es produeixen aquestes raons... Imagina't, és possible en algun canvi o no sé, però normalment si el València va guanyant fàcil i tal... Si no hi ha motiu... Gent, a veure, a veure quan Mestalla... Mestalla, perquè... Mestalla és i no anem a descobrir-lo ara, sí, val? No, quan Mestalla agarra la directa vale? Sí. o fica l'ull en algú, ja és, vull dir, i jo sempre fique eh, en uno el mateix exemple que vaig ficar en el seu dia. Quan Mestalla trenca en l'última temporada a cantar Llorente vete ya, partits que se guanyaven continuaven cantant el Llorente vete ya. Vull dir, mm. per això dic que quan Mestalla l'agarra en uno, no, no en uno, en uno Eh, <laughs> cuidao, eh? Jo crec, que, jo crec que els càntics i les queixes tenen que correspondre's a, a, a uns motius. Uh mhm. -huh. Si els motius no es donen, jo ja no estic d'acord. Bueno, cada un és lliure de fer el que vulgui, uh mhm, -huh, lògicament. Clar. Però si fer-ho ja per, per, per, per sistema, volen, volen dir, si se troba de nou el camí i s'encamina la situació, eh, que tenen que estar persistint en, en, en, ja en això? Perquè sí, perquè ja el tinc enfilat, me cau mal, no m'agrada i, i, i, i vas a cantar-li-ho sempre. Uh mhm. -huh. Jo ja no estic d'acord. No, i que si guanyes 3-0 la gent va a estar más alegre pensando en la victoria de su equipo que no en pensar vamos a castigar a uno. A mí me costa creure que bache a ovacionarlo, no cree que lo ovacionen, va que, no. guañen sin casero, pero de ahí a pitar si el Valencia guaña en, como mano lo en eh, igual en cuatro que ya van en la idea fija de, de, pero sería que... sería eh? un poco extraño que, pasara. Y eh, me está I més tenint que si guañes por pues la chete estará pensando més en el gol de, Alcácer o en el gol de Parejo que no en... Vamos a pitar a Nuno. no? Hombre, es que lo, lo, que pasa es que lo que planteaba Manolo hay que pensar, porque ahí lo que está planteando mm, es eh, que te fiques en la API del público, no tan lo que nosotros valorarían, no? Y claro, es eh, yo, pero lo, no sé, ahora cambiaría el argumento, yo creo que es posible que el piten, eh? <laughs> porque la gente, hay mucha mucha molta que vol que, que el carreguen, que sí, vol sí. que el carreguen. Lo que pasa es que eso es tan complicado hoy en día, porque este hombre és tant com si estiguera, com, pràcticament com si l'amo estiguera entrenant, perquè se suposa que la mà dreta del propietari i això és molt complicat. A este home no se'l carregaran si les coses no van molt mal, molt mal, molt mal. Jo I de moment no van tan mal. Estava no? esperant, estava parlant de Manolo i ho estava dient. També la, bueno, la sensació que, que te dona és que en condicions normals, quan el València, lo mal que ha arrencat aquesta temporada, a qualsevol entrenador estaries buscant l'excusa per tirar-lo i així s'està buscant l'excusa per mantenir-lo. Per rehabilitar-lo. <laughs> sí, sí, sí. sí. Les, bones. Sí, és, clar. Bueno, pues són les 12 i 29, anem a fer una pausa per a la publicitat. De seguida anem a llegir les vostres respostes en el Twitter si teniu ganes de que torne la Lliga i farem eh, alguna eh, variació més sobre el que és el partit de les Palmes, sobre paraules de, de Feulí, eh, sobre el Twitter, no, sobre el Twitter... Eh, ja uno, no, eh, però ja és eh, trending topic o no? Jo, jo, ja topic? Espera, no, jo, no és trending topic jo vaig a veure si he fet algun, algun <clears throat> tuit tenia per així eh, un tuit de fa aproximadament mitja hora llarga i l'he perdut i, és, i és, és una pena perquè és el tuit crec que més graciós Eh, i no sé si està fet en, en, en mala baba o no, en sorna o no, perquè els valencians són aixina. Eh, és Fernando Saldanya, eh, que a voltes eh, ha tutejat així el programa i tal, i li posa, arroba en uno. <laughs> Deberías seguirme. Soy nunista, parejista y antinegredista. Y conozco a tus enemigos. Ya me cuentas. Un saludo. Eh. Beso, Eli Soy el, uni, soy el único incondicional que te queda en Valencia, yo le dije, tú no, que, era arroba, hola Nuno, arroba <laughs> pues no recuerdo quién era. me Usé mol, pero es que me fue Yo creo que este hombre no se la pensaba, ¿eh? En lo de cambiar la segunda imagen, lo de, lo de fijarse Ahora, el yo, creo que, no se la pensaba, ¿eh? Y había un programa que era Cambio Radical. Sí, ya, pero... 12 <laughs> y 31 haremos hacer a una pausa para la publi y en al Twitter, no al del uno al nostre, Jim les preguntes y después parlem del Twitter del uno y de muchas otras cosas venga Blas, estoy dormido, Epi. Ya, pero es que este viernes 20 de noviembre los de Ford van a hacer su día sin IVA. ¿Mm? No pagas IVA ni al comprar un coche ni en las operaciones de taller, Blas. Muy bien, hasta mañana, Epi. Lo llaman el Blue Friday de Ford y no van a cerrar a mediodía porque es su día sin IVA. Rima y todo, Blas. Parece como si trabajases en Ford, Epi. No, porque ellos son azules y yo naranja, Blas. Condiciones en Ford.es. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, NASA, O consulta nuestro amplio stock en nuestra web, 3W-2 www.proaocasión.com. Proaocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, Fórmula 1. Pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Pello más lejos. La mayoría a en la 97.7 Radio. Dissabte, el Valencia Post aproba la mayoría exhibida a la golejada Vigo fa 15 dies. A les 10 de la nit, Mestalla, Valencia Las Palmas. Viu el millor futbol a la ràdio i en valencià, sense filtres ni edulcorants, en la veu de Manolo Montal i Salva Folgado. Nosaltres arranquem a les 9 en Esports 97 el partit amb el València Club de Futbol Las Palmas. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Col·laboren Pro a Ocasión, Taxco, Redford de Valencia, Fotopro, Toyota Valencia i Teletaxi. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 34. Avui se'ns barregen les respostes de tot. Del, de la, de, de l'estupor que ha causat el Twitter de Nuno, que ara parlarem d'ell, de la pregunta que feien que si teniu ganes de que la Lliga torna a Mestalla, de lo que ha de jugar el València o no contra les Palmes. Bueno, eh, comence. El Combi Vicent en que ha dit alerta que estrena, que estrena Twitter Nuno i ens posa el arroba Nuno eh, per, ser, eh, per curiositat només vaig a veure eh, jo, no 2.944 seguidors ja des de que a voltant de les 10 i mitja més o ah, menys 3.000 Manolo és un tio que està ahí costant pim, pim, pim, pim, i <laughs> utilitzant varios... Però a, a, aquí seguís bueno, però, uns, seguís algú? No, de moment ningú. No, ni, ni ha posat cap tuit. A l'IM tampoc? No. <laughs> Ui, mira, és, és, això és una bona observació. A Jorge Méndez tampoc Arroba Jorge Méndez. <laughs> Cuidadín, ¿eh? No, no, no me desvío, que, que como diría que no, me toquéis las palmas que me conozco. ¿Y los futbolistas se seguirán entre ¿Eh? Futbolistas, ¿eh? Joder. Igual pero ahí se puede comenzar a ver fitas de espera això, que... nos que más controle más a de Twitter? Sí, negro de Twitter. So que, és, Twitter que si sàpiga no està bloquejat per Nuno. A veure, Valero, has ah. obert un camí. A on, a on vols arribar, per ah. favor? Esta línia que ficar-se allà a veure com... A veure, no? sí, sí, seguís. Twitter no, no, no, hermano. <laughs> Totes les aliances que estàs marcant. Sí, que bo, diu, eh, diu, em sembla que lo de Nuno és fals. Si no, no ho entenc. Li van a caure palos a tot arreu. Correcte. Ja li estan que... lo que pensen, es lo que pensen. Sebas diu, Negredo ya lo tiene bloqueado. Ausías Chile diu, bon moment eh, per a obrir un Twitter. O és un fake o pitjor encara. Este se n'ha vingut amunt. Eh, Eket Infinity sobre el Fedan a la mestalla y soy optimista y si tengo moltes ganes. cree que la victoria vive y la parada de la Lliga han positive siempre a amunt». Jae Valero yo yo siempre tengo ganas de que llegue el fin de para ir a Mestalla para ver el Valencia. Gano, pierda, nunca te fallaré». Jesús F. «Sí, muchas ganas, pero Las Palmas es un rival menor. Queremos al Madrid y Barça y Champions». Alberto Caparrós diu «Per suposat, tenido es que se queden en casa». David Amigo Moya diu eh, «Ni de coña agrego a Nuno. La afición no olvida. Él se lo buscó este verano». Eh, Chile que torna sobre el tema de Nuno Nuno, diu de le equipo de tornar a presionar a Furtar y sida contra Colt. tiene la posición, es absurde. Nuno, hola y adiós. Eh, Pedro Fuertes Muñoz diu sí que tengo ganas, me muero por ir a Mestalla después de dos partidos que no he podido ir por una operación. Pues primero, esperar que estigues bé la operación, a i y Eh, que pugues gaudir en Mestallà. Francisco Gómez, la veritat és que sí, a veure si seguixen les victòries i poder ser unides amb bon joc. Així es parlarà més de futbol. Ivan diu, sempre tengo ganes de volver a mi casa i ver el equipo. Ilusión la misma o más, sempre. siempre. Vicencio Tacervera diu, bona nit, a veure què fan uno. Ja han dit per ell que no juga Barragán, això és que tornarà l'equip a fallar en defensa. Barragán crec que no juga esta volta, més a dir que jo crec que no jugaria igual, però crec que esta volta més és per una lesió. Edgar Albatei, que segon, jo tinc ganes de veure un València amb valentia i siguen un equip competitiu, com l'any passat passat, letal i fort futbolísticament. Quique Cardona diu, per motius laborals fa massa temps que no vaig a Mestalla, tinc a Don Quicón pujat al llom. no sé qué ¿Qué vol em, José Castelló diu... Eh... el mono. Eh, sí. Ah, bueno, el mono de la claro, Ah, bueno, pues mira, <laughs> eh, se Toni Galindo una donat De una cosa en la que yo no había Yo de hecho, vas, vas en la, maquineta no, Yo pensaba que, tenía algún problema de esquena, pero es lo que vos... <laughs> claro, claro, claro. este algo en la o algo. No, no, no, no, no, no. José Castelló, que iba pero más con el viaje a San Petersburgo para veros contra el Zenit. Ahora que ganen los dos partidos euros amunt eh, sobre si li servirà al València el mateix que va fer contra el Celta per a guanyar les palmes. Paco diu, si no li serveix, apaga i anem-nos. Borete diu, ens valdrà fer un bon partit, disfrutar d'una volta, hola en uno, a un uno. Javi Catallú diu, per aquells apostants, augura un partit boig, com aquell 4-3 contra el Màlaga. I Andreu igual, que suma a molts més, però que estàvem parlant dels càntics, i diu, Nuno, vete ja eh, de continuar parlant del partit de les Palmes, però ja que estem en el tema, eh, no vull copiar-ho. I a més, jo crec que a voltes les, les tertúlies tenen que anar i tornar i no ser unidireccionals i votar-se una miqueta al guió. El tema del Twitter de Nuno. A mi m'ha sorprès, però és evident que concedir les últimes entrevistes que ha concedit, torna a dir, València Club de Futbol, un Espíritu Santo, si vulgueu, així teniu un micro, vull dir, no hi ha cap problema dubte que eh, als pobres ens vagin cas, però bueno, com nosaltres tenim que continuar fent programes igual, si es parlen o no farem programa, i si no es parlen no, també farem programa. Estem així contra vent i marea. Dit això, eh, les últimes entrevistes, el missatge de les últimes entrevistes. Ara lo del Twitter. És evident que algú li ha aconsellat a Nuno ja que canviar d'imatge urgentment i és evident que Nuno no que quan este estiu me consta li advertiren cuidado que si Mestalla comença a bramar això és un tsunami i no ho va dir a mi si Ulich más valen de dalt a baix lo de posar per davant el pité de Colom crec que ja se li ha passat ja està una miqueta més a la defensiva en aquest aspecte i ja està intentant dolcificar la seva imatge per a mi fa tard, clarament però almenys és evident que ho està intentant evidentment, eh, vamos, és que, és que blanc i botella llet, és que és evident. Eh, això va ser una campanya dirigida a rentar l'imatge de Nuno. Eh, tot molt controlat, molt estudiat, molt dirigit i, vamos, més que més clara aigua, no, jo tinc claríssim. Eh? És que precisament, perdona Toni, que te talli que vos talli, això és un dels problemes, que sembla tot molt dirigit, molt eh, artificial. No, no, eh, és que l'impressió que em dona... Plàstic, jo, jo, jo, ho he dit, jo ho he dit per això. Uh mhm. -huh. Les entrevistes jo les vaig veure, tot molt estudiat, la, la composició de les fotografies, en esto, todo muy bonito, muy de, muy de revista, está todo molt dirigit. És molt artificial fet, i, a més... Que, que vinga una taula així en quatre i clar, ja està. Claro, correcte, però és la prova, eh? Ja a més, hi ha un tema... Si ell vinguera, mira, Toni que de donar... Si ell vinguera, així fem una... Jo crec que però, quan... Però a més encantadíssim. Quan aterrissa en el València... dels Estats Units en la Casa Blanca perquè no va fer el... Així, així es dutxer, me rentem, venim a sear, <laughs> si som guapos. Quan aterrissa en València jo crec que ell... Suposa que Méndez, o m'imagina que Méndez, eh, suposa que li diu que que controlan es els mitjans o algunos mitjans de Madrid, pues, ella está tranquil. Y aleshores pensaban que, que eso, o si andaba bé y si funcionaba el equipo, no anaven a tener problemas, no? Uh-huh. Pero claro, el problema es que cuando el equipo no funciona, es chulís y i les son de así. No, el y y el problema... Eh, o sea, no puedes controlar... Primero, es muy difícil controlar a, eso que digan la opinión pública y els pero pero es que realmente tú estás así en Valencia, no estás en Madrid jo el problema no, no el veig ahí, el problema el veig en que quan se'n van o els fan fora a Rufete en uno, una gran part de l'afició del València veu a Rufete i Salvo, perdona, quan se'n van Rufete i Salvo, mhm. una gran part de l'afició del València veu a Nuno com un enemic. I Nuno accepta el, el pulso i diu a base de resultats vaig a demostrar que jo sóc el tio que realment mereix tindre així la vara de bando en el València. Què passa? Que no arriben els resultats. Nuno perd aquesta guerra i se dona compte de que la perd Y entonces, Manolo ha de recular, ha de decir, no soy vuestro enemigo, soy un entrenador que sufre, eh, yo hago lo que puedo, eh, mira, doy entrevistas, pero no es baladí que no don una entrevista en la radio. No es baladí que no don una entrevista en directe no ell puga resbalar, o no ell puga realment dir algo que no té preparat, un guió establert i dir, escapar-se i dir, mira, jo és que estava hasta los huevos de Rufete. Això no ho fa, Ei, esto, entrevista grabada, tal, eh, con no, no, pronta respuesta... És que fins i tot aquesta discursa ha començat a canviar. Ell l'altre dia eh, vam emetre així eh, un, eh, un fragment de veu de l'entrevista que concedia a Marca, on diu eh, jo no sóc el que, el que va... Jo me dedico només a entrenar, com dir, jo no sóc el que agarra les decisions de desfer-se de, de Rufete i de Salvo. Jo, si me podeu permetre, hi ha gent que diu que les tertúlies parlen parl en excés doncs potser pot ser un problema eh, però m'agrada a voltes eh, tornar a un principi per a contextualitzar quan jo sentia a, a a Mugello un pare en pau descanse eh, parlar de la guerra civil era una expressió molt valenciana era la guerra cagué mm, no sé sí d'aquesta sí expressió valenciana tot això és de la guerra cagué vull dir València socialment es tira al carrer perquè no vol un model que interpreta com intervencionista dels polítics i de la banca sobre el València. I per això opten per la versió, salvo és intel·ligent, a guanyar-se el carrer, és un tio que el populisme el domina molt bé, i eh, ac aconseguís decantar la balança d'eixa guerra cap a l'IM. Eh, jo sempre vaig dir, i per en aquell moment me ploguen en tots els postos, que per a mi era una dolenta notícia que el València es, vengue, es venera. Ara bé, entenem que una volta van no te donava una altra opció i havia que fer-ho així una volta la gent ja s'ha decantat cap a l'arribada de Peter Lin que ve de la mà d'Amadeo Salvo val? no deixa de tindre una sospita en el fons de que darrere de Salvo està Mendes i darrere de Mendes hi ha un negoci de compra-venta de jugadors la la última pedra que li quedava a la gent a la que agarrar-se, l'últim clau al que li quedava a la gent per, a, per agarrar-se, per a intentar entendre que no era 100% aixina, era la presència de Rufete com a secretari tècnic. I la gent, en tant que una volta Rufete es de d'enmig, s'ha obrit la porta de parell en parell per a que així Mendes campe per les seues amples i faig el seu negoci. Jo crec que, en el fons, en el xiulits sobre Nuno, sé que és una miqueta un tractat de sociologia, a lo millor... Eh, massa eh, tirat cap enrere però crec que en el fons, si uno comença a furgar, crec que arriba fins ahí. Sí sí, i no, no, no, no està convençut de que guanyant els partits va poder en tot, però arriba al Calderón i el València no dona la talla en el Calderón, i Nuno uno veu que l'equip no li guanya a un Atleti de Madrid, i ahí és quan diu, és es que no vaig a poder jo soles, i puc fer dues coses, o anar-me'n o intentar rebaixar y decir vamos a darnos de la mano y vamos a firmar la paz. Y yo creo que ja está desde entonces, fent això, intentar firmar la paz en la l'afició de València, perquè l'afició de València, evidentment, no, no la firma, encara no, per lo menos, y es normal. No, este, lo que diu Manolo está claro, yo estoy de acuerdo que, desde luego, el tema el tema Salvo i el tema Rufete influís molt, està clar, perquè, entre altres coses, perquè Salvo era capaç de connectar en l'afició. Rufete és un tio que ha jugat en el València, que mos ha, ha Deixa'm donat... Deixa'm només un segon. Tito, Eh, he dit moltes voltes que la cúpula de mando del València no xafen el carrer. Viuen en la seva torre, torre de marfil, val? Me conté que comencen a buscar alguna figura que puga ser el nexe d'unió entre ells i el carrer i me, i, i me no... conten que estan mirant alguns exfutbolistes que han tingut molt de pes i molt de nom i com diria Maida Gómez hasta ahí puedo leer home està Juan Cruz Sol no? Més que endavant, no, no, no, no, no, no, no. més encara? tira més cap a Albelda? Qui, tira més cap a sí <laughs> Albelda? 12.45 fem una pausa per a la publicitat i tornem per a rematar-ho vinga Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Click. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. ¿Ya conoces Codere Apuestas? Claro, en los locales Codere Apuestas veo y apuesto en directo un montón de deportes, fútbol, tenis, fórmula pues ahora puedes apostar desde tu móvil. En codere.es por registrarte tienes 10 euros para apostar con el código en tu casa hasta el 6 de diciembre. ¿Con el código en tu casa? Sí, en tu casa. Entonces, ¿en tu casa o en la mía? Juega con responsabilidad. <laughs> Blas. Estoy dormido, Epi. Ya, pero es que este viernes 20 de noviembre los de Ford van a hacer su día sin IVA. ¿Mm? No pagas IVA ni al comprar un coche ni en las operaciones de taller, Blas. Muy bien, hasta mañana, Epi. Lo llaman el Blue Friday de Ford y no van a cerrar a mediodía porque es su día sin IVA. Rima y todo, Blas. Parece como si trabajases en Ford, Epi. No, porque ellos son azules y yo naranja, Blas. Condiciones en Ford.es. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. La mayoría aprueba en la 97.7 Radio. Dissabte, el València posa a prova la milloria exhibida amb la golejada a Vigo fa 15 dies. A les 10 de la nit, des de Mestalla, València-Las Palmas. Viu el millor futbol a la ràdio i en valencià, sense filtres ni edulcorants, en la veu de Manolo Montal i Salva Polgado. Nosaltres arranquem a les 9 en Esports 97 el partit amb el València Club de Futbol Las Palmas. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Col·laboren Pro Ocasión, Taxco, Redford de València, Fotopro, Toyota València i Teletaxi. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 48. Estàvem parlant del Ciuliza Nuno, del Twitter de Nuno, de l'artificialitat que despèn este canvi d'imatge que s'està... Se eh, articulant al voltant de 1 i li havia llevat la paraula a José Miguel Vigara. Pues sí, i realment, a veure, lo per, també un poc en col·lació el que dia Pedro Valero, és que, és que també hi va fer una cosa molt malament, i és que se quedà sense escut també, també és, va dir, escolta, jo sóc el màxim responsable, no, no, bueno, Sabino si no a mí digué, el pelotón que los arroyo. Eh, yo, yo soy el que mana, sí. Y si yo soy el que mana, claro, la chenga Tú eres el que manes, tú entrenes, no sé cuánto lo que va a dir Kempes. Tú traus el, el córner y el remater, no? Es decir, portes els jugadors i no sé cuántos y después entrenes. I a més estés para per, a veure filial y para veure con esta, el césped. No, tú eres Superman, tío. ¿Y qué importancia son los escuts en el fútbol? Claro, es que... Ai, és mare, que, que importants que son los els escuts. De veres. I pff, jo realment... Eh, jo no m'ho crec, no m'ho crec tot aquest este procés, no m'ho crec massa, i tenim que veure com molt, molt pendent, estar molt pendents de com evoluciona l'equip, si els jugadors van a més, si després eh, arribes al mercat d'hivern, eh, portes algun eh, reforç i te funciona, i ahí és possible que Nuno tinga una eixida o tinga una evolució en el València o una permanència en el València. Si no, Nuno acabarà acabará seguir la primera, víctima, la primera gran víctima de Peter Lin. es que es la líder del no no, no, yo lo lo que m'agradaria veure es un criterio a la de, de, de jugadores. els jugadors, la a ahí entra ho en que publiquen en Marca, y aún un, fragmento un de veu que a més vale a eh, este es el modelo que quiere la dirección, es un proyecto a medio y largo plazo, este es el modelo de jugadores que quiere... Vull Jovenès. Ya, pero Jovenès, pero Manolo... Eh, eh, si jo estic en tú, que te fa falta también també en la milifeta, pero ahí si ell no, s'aclara, ell de veu... no dic si un problema ya de Jovenès o no, el problema es que eh, ¿por qué tienen que ser todos por lo que parlaven de Jorge Mendoza? Pues entonces, mira, mira... Eh, no, no, es que no n'hi ha es suaus... Perquè és l'amic del amor? vale, no, no, yo no, otra cosa. Ese, ese no es el modelo, aleshores... Pues Si es que si, si, lo, ¿Por qué no se compra Peter Ling de pas el Benfica, el Sporting de Braga y no sé cuántos, y fen, entre todos fent un equipo? Yo la chuva ya la ves muy clara, está, está, está clarísimo. Si el projecte és de jugadors jóvenes y un projecte a, a mig y llarg plaç, si te ve la cosa y complixes els objectius, o inclús els superes, eres un puñetero fenomen, eh? y si no te dicen las cosas claras, no, es que este proyecto es a medio largo plazo. O sea, les oxigenes cobertes, les, descu <laughs> les, descobertes... No, no, perdona, no os digau que se gira. Si tens la cosa B, eres un crack. Y si tens la cosa que no tens B, digo, no, que el proyecto es a medio largo plazo. yo me tallo més ara les de una manera o de l'altra. No, no, no, eh, la idea es esa, que vingues, que vingues Antimina, o un perfil Antimina, o Bacali, que, que, que ho rebente, que marque bingos, que la Valencia li vinga bé per entrar en Champions, i si tu l'any que ve el pugues vendre però, però, com si, Otamendi. Si, si, si, si, si, si, si, si, bons, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si tu, eh, eh precisament, eh, aquests dos exemples que m'estàs ficant, vull dir, si d'aixos, alguno te va aixir claro. bé al ja, ja primer de canvi, però la majoria pot, que tis, pot ser que tisquen bé però tindràs que donar-los un temps i, i vull dir i, jo, el València no és un banc de proves m'he fartat de dir-ho I, i mira que a Botes li he aventat fort quan ha jugat perquè no bé, però per a mi el millor projecte de futbolista que ha vingut aquest estiu es diu Danilo Barbosa jo el veig jugar així con el futbol o veig la intenció que té i me pareix que és el més futbolista de tots els que ha vingut en diferència com a projecte però clar, eh, tu Danilo Barbosa has de fer el que li fer el dia del Màlaga en 2-0 i faltant 15 minuts el traus i ara no fa un parell de regats i acaba provocant un penal si tu el traus en la jornada 2 de Lliga en Mestalla en 50.000 tios ple el camp a Dure i el València perquè a més aparejo el deixes a la banqueta se li, se li menja però se li menja. València... Casos, casos con Jaume Domènech n'hi ha poquet eh? Mira, el València tradicionalment ha sigut un equip de gent en els seus peluts vull dir, en Baraja, Ayala eh, Bronco Alberda, Bronco y Copero. y I mentre tenia a Chavals con Silva, uh mm. eh, -huh. en Eibar y después Silva vingué i va ser un crack. O Chuaor Chovens que estigueren probando i tal, Mata quan vingué, no, no, no vingué ja per ser titular. Ara, el modelo es otro, nou, el model es Chen Molchove, que tinga minuts, que, que, que siga un escaparate del València i que a partir de ahí pueda pegar el voto a tres, a tres clubs. I qualitat, bueno. i qualitat tenen, eh? Y qualitat tenen, sí, sí, però, tenen qualitat. però també estem faltant... el, però ellos también saben que están de pas, eh? Ellos, no, no, ells saben que vienen al València de pas. I, el que, y el que, també es un problema per a fer un equip sòlid. Claro, i, el que, i, el que estem, I el que esteu dient, se, se la, la qualitat, però també, eh, al mateix temps, eh, esa joventut també se ha una barbaritat i molt, en muchos partits... Yo, jo sempre paso el mateix exemple el partit contra l'Atleti de Bilbao, en Sant Mamés, a Pataes van acobardar al València. Els xavals es van acobardar a Pataes posant-los pressió. És que veies que... Els 15 minuts que, que, que abans a començar la pilota, les de, de, de, de 0-1, sí. Però que, que, el, cap, que el capità és parejo. Correcte. Si el capità és parejo. I això, t'agarres a, a tios ja forjats i, i, i si tu me'n pegues una jo te'n vaig a pegar tres. I I vas tu, cara, i, i, i, i te dic hasta del mal que tens que morir. Sí, jo sempre, jo sempre he ficat el mateix clar. exemple i crec, crec que Pedro, que, que ja ha vingut amb els titulers... Albert Concilan. No, no, no. <laughs> L'any passat hi ha un moment en el Calderón que m'ha dit que fa l'1-0 el gol de Coque Y el Calderón comienza a bramar y a bramar. Y el equipo comienza a encollirse, a encollirse, a encollirse. Y de momento hizo también de allí, mm. busca dos voltes el cara a cara a Mandzukic. Ojo, no en qualsevol, eh? En mm. Mandzukic, que era, que era un armari sí. empotrat. Se'n va a cara d'ell, l'agarra dos voltes, l'agarra de la pitera, monta dos quilombos que diuen sí. els gentils, pega tres xits a Israel i es fica en fila d'uno i comença l'equip a, ref a refer-se és el líder, i, és el líder ¿eh? que avui dia És el líder. Perquè els dos que feien això, uno està en el City, que és Otamendi, i l'altre, que era que també duia la veu cantant en el rol que fa el València Barris, que era Diego Alves, que el tens lesionat, Correcte. que era mateix, i la falta de caràcter se nota aquestes coses, i damunt el que ha vingut este estiu, que la meva frase eh, i ho vaig dir en estiu i algú s'ofengué, però jo dic, jo dic el que penso o el que veig que és que el València eh, ha fet fitxatges però no reforços pues, a la fi l'equip un nota. Per cert, últims minuts, parlant de reforços, de fitxatges, d'altes i de baixes, perquè el mercat de l'hivern cada volta comença abans, vull dir, eh, estem a 18 <laughs> tal, i ja estan eixint noms que jo crec com la venda que... en al supermercat correcte, eh? correcte, correcte. igual que el Nadal ja estem pràcticament ja tenim el Belén ficat en la recepció ja, ja fa un, diari eh? ja fa un mes ja fa... <laughs> te vaig a dir una cosa la venda ixa de, el, el estan eixa dels torrons i els polvorons en els, en els supermercats com continuen avançant-lo, un, dia, un dia ficaran les, les balses unflables de toll i al costat els torrons, eh? Estem a un pas. Estem a un pas. I, el, i els llibres de Xixé. És el canvi climàtic. És el canvi climàtic. Sí, sí, sí. Eh, dèiem, eh, lo que estem veient de noms que estan eixint és una conseqüència de la reunió que este cap de setmana hi hagué en Singapur, perquè, així, no transjuir res, però els equips que sí tenen interès en van filtrant a la premsa dels seus països i va ser assabentant per França lo de Batshuayi, per eh, Argentina lo de Lucas Olban, que per cert ahir ja vos contaren que a més de Boca està San Lorenzo interessat, ahir el company Maxi Grillo de la Ràdio Nacional Argentina es va fer una radiografia eh, crec que molt fidel eh, en el eh, entramat que té Mendes en Argentina en Marcelo Lombilla representant de i també eh, té negocis amb el president de San Lorenzo d'Almagro amb el tal Tinelli eh, i sembla que per, per allà més San Lorenzo vol jugar eh, bueno, va jugar a Libertadores i també li agradarà tindre a, a Oran, per tant eh, lo de Negredo a Marsella, lo de Batshuayi, lo de Orban, lo de De Paul en Portugal, tot això són eh, decisions que s'han pres i que sí, no ens arriba la informació, però que dels altres llocs va venir la informació cap a València. Deia, un dels que... Eh, eh, un dels temes que n'hi ha encara pendents és el de Fegulí. Fegulí tot el món no, no fa més que dir que sí, que sí, que sí, però estem a DNU, no? 19 i 11 que resten de més eh, són 30 i 31 queden 11 i 31, 42 dies per a que el València renove Fegulí abans de que Fegulí siga lliure de fitxar per l'equip que li donen la gana. Eh, algo n'hi ha que no quadra, val? perquè el València diu que vol i que està molt a prop i que en breu hi ha una reunió de seu representant i el futbolista se farta de dir Kei Borramansa. De fet, en el dia d'avui ha fet unes declaracions, eh, els companys de Pain Esport que fins que no les emeten ells no podíem subministrar-nos el so, hem parlat amb ells, eh, eh, amb la companya Cristina Bea, que és la companya de Pain Esport en, en València, eh, i on Fegull li ha dit textualment, cada dia que arribi a Paterna me diuen un rumor nou, però jo estic molt tranquil, Porte volen robar des del Mundial, estic feliç així i sóc optimista, crec que s'arribarà a un acord totes les parts diuen que sí, el novio diu que sí i la novia diu que també vol, però si no n'hi ha boda. I diu que quan tu no vol, dos no rinyen, no? Pues la novia diu que li agrada al novio, el novio diu que li agrada a la novia Però què està coixa, la nòvia o el novio? Eh, Així no n'hi ha boda. Ell està tranquil, però la gent i l'afició ja no està tranquil·la. Clar, és que, es que estem 42 dies. O, o les dues parts estan tan tranquil·les Mira, eh, que Manolo, diuen no. Jo, <clears throat> jo el dono per perdut el donem per perdut per dues raons, és molt fàcil. Mm. Té ofertes de quasi la meitat d'equipos de, anglesos, d'aixòs, a més, reials, no, i, de, i de Turquia. Turquia. i Home, també se parla de l'Inter. És fàcil que Turquia, no, però per a jugar en la, en la Premier League i guanyar molta més pasta que sí, Mm. Està clar. No, i que són declaracions típiques d'un jugador que està pressionant a l'espera de veure si li pugen l'oferta. Però, però, però és que també on, on pot no. arribar el València. És que eh, això lo que no sabem. jo trataria no, no. de fer un esforç, però no, és molt complicat. Però si Mendes també vol col·locar el seu extrem dreta... És es que això és l'altra ah. reflexió. Pues ja està. A Carrillo, no? André Carrillo. <laughs> el de l'esport diu, senyors, anem a això, sí que es queden sense temps. Podríem estar molt més de rato parlant amb aquests tres fenòmens, però avui se acaba el temps per a la tertulia. Toni Galindo, ha estat un plaer. Igualment, cavallers, un autèntic plaer. Pedro Valero, moltíssimes gràcies. Gràcies. El dissabte al futbol, eh? Sí, senyor. Tots. José Miguel Vigara, moltíssimes gràcies. Bona nit, Un gràcies. Plaer. Senyors, ho dissem així. Demà recorden 3 vins quart en Levant de Televisió, el Murciélago amb Vicenç Empere. Nosaltres tornem el dissabte des de les 9 de la nit en la prèvia d'Eixe València Unió Deportiva Las Palmas en Esports 97 el partit i el diumenge en el programa. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins dissabte. A mi me pasa lo mismo, duerme ya.